Պարոն Ղազարյան, ձեր ձիրքի հասարակական կազմակերպությունը առողջապահության համակարգում իր անունն ունի, իր դերն ունի, իր տեղն ու նշանակությունն ունի։ Կարող եք մի փոքր ամփոփեք ձեր ձիրքի հասարակական կազմակերպության կատարած աշխատանքները, այնուհետև անցնենք բուն թեմային, որովհետև այսօր այս կազմակերպությունը զբաղվում է ատամնաբուժական ծրագրերով, այո։ Այո, ճիշտ եք նկատում եւ հիշում, ճիշտ նշեցիք, որ ձեր ձերքի հասարակական կազմակերպությունը առողջապահության ոլորտում ներկայացավ դեռ 98 թվականից, այն ժամանակ կազմակերպությունը չկար, ուղղակի առանձին ատամնաբուժարան ծրագրով Շուշի քաղաքում բացվեց ատամնաբուժարան, ժամանակակից սարքավորներով հագեցած եւ ժամանակակից գործելակերպով եւ մոտեցումներով գործընթացներով աշխատող ատամնաբուժարան, որը առ այսօր աշխատում է։ Պայմանավորված Շուշի ատամնաբուժանի հաջողություններով կազմակերպությունը սկսեց ընդլայնել իր ծրագրերը եւ ատամնաբուժաներ բացվեցին եւս 3 շրջաններում՝ Մարտունի, Մարտակերտ եւ Հադրութի շրջաններում, իսկ այնուհետեւ գործարկվեց մի նոր ծրագիր՝ շարժական ատամնաբուժաների ծրագիրը, որը որ նախատեսված էր գյուղական վայրերում ազգաբնակչությանը ատամնաբուժական եւ ստոմատոլոգիական անուն առմամբ կարիքների գնահատման եւ կարիքների բավարարման ուղղությամբ եւ մինչեւ այսօր ատամնաբուժաները, որոնք շրջաններում են եւ իրականացնում են ծրագրերը, ատամնաբուժական գործում են եւ կարծում եմ ընթացքը գնահատվում է բավարար եւ հաջողված որպես բարեգործական հիմունքներով գործող եւ բերանի խորոչ առողջության պահպանման ծրագրեր մեր աջակցությունը ինչպես մեր արտերկրի սփյուռքահայ ատամնաբույժ ընկերների կողմից եւ ասոցիացիաների կողմից է, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մեր ստոմատոլոգիական ասոցիացիաների եւ անհատ ստոմատոլոգների կողմից փորձում ենք անընդհատ անznակազմը շարունակական կրթությամբ օժտել եւ զարգացնել, որի շնորհիվ էլ ծառայությունների որակը յետ չի մնում ժամանակակից ստոմատոլոգիայի արկա պահանջներին բավարարող ցուցանիշներից։ Նյութատեխնիկական բազան փորձում ենք անդադ համալրել, ատամնաբուժանները համալրված են վերջին սերնդի սարքավորումներով եւ նյութերով եւ փորձում ենք անել ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, որպիսի ծառայության որակը, որը մատուցում է ազգաբնակությանը, հետ չմնա Սրվա ժամանակակից ստոմատոլոգիական ծառայությունների ողակից։ Պարոն Ղազարյան, խոսեցիք մասնագետների մասին։ Շրջաններում դուք ունեք ատամնաբուժական կլինիկաներ, դա Մարտունին է, Մարտակերտն է, Շուշին է, Հադրուտ։ Եվ Հադրուտն է։ Ինչ մասնագետներ են աշխատում այնտեղ։ Այնտեղ աշխատում են բժիշկ ստոմատոլոգներ, որոնք այո, որոնք տեղի մասնագետներն են, սակայն անընդհատ տարին երկու անգամ պարտադիր, ինչպես նշեցի, Սփյուռքի մեր գործընկերները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները բարբերաբար այցելում են մեր կլինիկաներ եւ մենք կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ ուղղված ստոմատոլոգիական շարունակական կրթությանը։ Դրանք կլինեն սեմինար պարապմունքների միջոցով, թե վարպետության դասերի, ինչպես կոչված է ասել, այդ մաստեր կլասների միջոցով եւ գիտաժողովների միջոցով, տարբեր միջոցառումների միջոցով փորձում ենք ապահովել շարունակական կրթության որակը եւ մակարդակը եւ ելնելով դրանից ժիշկների մասնագիտական որակներն են փոխվում եւ բարձրանում բացի այդ ամենը մենք մասնագիտական խորհրդատվության ուղիղ կապ գոյություն ունի մեր եւ մեր Սփյուռքի եւ Հայաստանի գործընկերների միջեւ ժամանակ առ ժամանակ մենք ունենում ենք Skype-ի միջոցով նաեւ քննարկումներ որը կոչվում է case discussion, այսինքն դեպքերի քննարկումներ, ամեն ժիշկ իր գործունեության ընթացքում առաջացած հարցեր եւ խնդիրներ եւ կոնկրետ դեպքերը առաջացած պացիենտների հետ, որոնք կարիք ունեն քննարկման, հավաքագրում են, մենք պլանավորում ենք եւ կազմակերպում ենք Skype-ի միջոցով խորհրդատվություններ մեր Թուրքի գործընկեր ատամնաբույժների հետ եւ ստանում ենք սպառիչ պատասխաններ, ստանում ենք իրենց կարծիքները, որոնք որ թույլ են տալիս ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու եւ ունենալու ժամանակակից ինֆորմացիան եւ ժամանակակից մոտեցումները ստոմատոլոգիայի տվյալ խնդրի կամ տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Որքան ինձ հայտնի է մայրաքաղաքի դպրոցներում շատ հաճախ եք դուք հանդիպում դասընթացների ձևով։ Ստոմատոլոգիական ծրագրերը մեր մոտ հիմնականում բաժանված են երկու մեծ խմբի։ Առաջին խումբը դա բուժական միջոցառումների շարքն է, իսկ երկրորդ խումբը դա կանխարգելիչ միջոցառումների շարքն է, որը որ փորձում ենք մեր ծրագրերում ավելի գերակշիռ տեղ հատկացնել, որովհետև ինչպես ցույց է տալիս տարիների փորձը եւ ինչպես ցույց են տալիս մեր սփյուռքահայ փորձառու ատամնաբույժների կարծիքները եւ խորհուրդները, ամենահեշտ եւ ամենաարդյունավետ տարբերակը դա բյանի խորոչի հիվանդությունների մասնավորապես ատամի կարիեսի կանխարգելումն է, քան բուժումը։ Երբ որ մենք ծրագրերը նոր ենք սկսում, այդ կարծիքը ճիշտ է ունենք, բայց փորձում ենք ավելի հիմնավորել եւ հիմնավորելու համար մենք սկսեցինք անցկացնել հետազոտություններ բոլոր այն շրջաններում, որտեղ ունեն կլինիկաներ, բոլոր դպրոցների եւ մանկապարտեզներում անցկացրեցինք հետազոտություն։ Ճշտելու համար կարիեսի տարածվածությունը եւ ինտենսիվությունը եւ ընդհանրապես բերանի խորոչի առողջության վիճակը դպրոցահասակ եւ մանկապարտեզի երեխաների շրջանում։ Նրանից հետո սկսեցինք 1 տարի բարբերականությամբ հասկացնել եւ փորձում ենք հասկանալ մեր կողմից իրականացվող բուժական ծրագրերը եւ կանխարգելիչ ծրագրերը որքանով են արդյունավետ եւ օգտակար լինում։ Սկզբում արդյունքները մի քիչ ավելի քիչ էին, հաշվի առնելով ընդհանուր բնակության վերաբերմունքը հանդեպ բերանի խորոչի առողջությանը եւ հիգիենայի պահպանմանը եւ նաեւ բնակիչներն են թերահավատ այդ ուղությամբ, որ ամեն խնդիրները սկսվում է հիգիենայի պահպանումից, բայց տարիների ընթացքում կլինիկաներում եւ դպրոցներում բացատրողական աշխատանքների, սանլուսավորչական աշխատանքների եւ տարբեր այլ միջոցառումների խրախուսական միջոցառումների հատուկ ակցիաների հրաշամանյա ակցիա է կոչվում հատուկ ակցիաների շնորհիվ փորձեցինք այդ պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ ծրագրերը ավելի հասու դարձնել, ավելի գործածական դարձնել եւ ավելի կիրառելի դարձնել դպրոցահասակ եւ մանկահասակ երեխաների մոտ եւ փորձը ցույց տվեց, որ դժվարությամբ, բայց տարիների ընթացքում կամած-կամած սկսեց արդյունքը երևալ։ Հիմա պատրաստվում ենք ունենալ մի համապարփակ եւ ընդհանուր ծրագիր, որը կոչվում է Վերանի խորոչի հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը փորձում ենք ընդհանուր կիրառման եւ ընդհանուր գործածական ծրագիր կազմենք եւ ներկայացնենք առողջապահության նախարարությանը եւ նաեւ ստեղծանք մի կենտրոն, որը կզբաղվի այդ ծրագրի կոորդինացիայով Արցախի հանրապետությունում եւ հույս ունենք, որ ավելի արագ մենք կհասնենք այն խնդիրների լուծմանը, ինչ նպատակ, որ հետապնդում էր կլինիկաների բացումը, ընդհանրապես ստոմատոլոգիական ծառայության ներդրումը Արցախի հանրապետությունում սկսած 1998 թվականից։ Շատ բարի, պարոն Ղազարյան, դերևս երևի եւ վերջին հարցս հանդիպման սկզբում նշեցիք, որ կան այսպես կոչված շարժական մեքենաներ, այո, որոնք շրջում են շրջաններում, մի քանի խոսք այդ մասին։ Ծրագիրը մեկնարկեց 2006 թվականից դեռ, սակայն վերջին 2 տարիների ընթացքում ծրագիրերը չեն իրականացվում ելնելով զուտ ֆինանսական պատճառներից։ Հիմա բանակցություններ են վարվում որոշ բարեգործական կազմակերպությունների հետ, որոնք նմանատիպ հա, ստոմատոլոգիական բարեգործական ծրագրեր են իրականացնում որպիսի փորձենք համատեղ ծրագրերի միջոցով նորից վերսկսենք այդ շարժական ատամնաբուժարաններ ծրագիրը եւ տեսնենք մոտ ապագայում արդյունքները ավելի տեսանելի կլինեն եւ հույս ունենք, որ կարողանանք նորից սկսել այդ կարևոր եւ արդյունավետ ծրագիրը։ Thank you.